Parentes. Pueri parvuli, cui nondum loqui posunt, va va dicunt. Parvulus infans in cunis cubare solet. Cunae sunt lectulus infantis. Infans multas horas dormit, non solum nocte, sed etiam die. Nam longus somnus infanti, tam necessarius est quam cibus infans neque somno neque quibo carere potest. Quomodo infans qui loqui non potest quibum postulat. Infans qui quibo caret magna voce vagit. Ita parvulus infans quibum postulat. Tum mater accurrit atque infantem ad pectus suum apponit post paucos menses novus infans in cuni serit. Claudia Rursus parvulum infantem abebit, neque cunae vacuae erunt. Tum Julius et Claudia quatuor liberos abebunt. Claudia laeta cunas movebit, et paraua voce cantabit. Pater infantem suum in manibus portabit, eumque non minus amabit quam mater. Pater et mater infantem suum aeque amabunt. Ad no post, pater et mater ab infante suo appellabuntur. Claudia autem mamma appellabitur, non mater, neque Julius pater, sed tata appellabitur. Neque enim infans ipsa nomina patris et matris dicere poterit. Infans igitur parentibus suis dicet, mamma, tata, neque solum prima verba, sed etiam primos gradus faciet infans. Initio pater eum sustinebit, ac manu ducet. Mox vero infans solus ambulare incipiet. Neque apparentibus sustinebitur, neque manu ducetur. Infans ambulans apparentibus laetis laudabitur. Simul infans plura verba disquet, et mox recte loquis quiet.